ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo la kumwabudu kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala wama khalaqtu insa illa liyabudun, na wala sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa lengo kubwa, makusudio maalum, nayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. ابتعاد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى بجميع انواعها نكوجي كمالي لنا من زوت زي عباده زي كنا من زاك زوت الله سبحانه وتعالى اكتفكل اكيبيبا نكويسمميا مامبو يا رزق كفل الله سبحانه وتعالى امر الرزق لعباده Allah subhanahu wa ta'ala amelibeba jambo la riziki kwa waja wake kama alivyosema Allah tabaraka wa taala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun mimi sitaki kutoka kwao riziki kwamba wanadamu au majini wamtafutia Allah subhanahu wa ta'ala kama Allah awe na kipato kutoka kwao wala hahitaji kutoka kwao chakula kwamba labda katika kushughulika kwao basi watahitajia kumwemelea Allah subhanahu wa ta'ala, ama kuwa na posho ya aina yoyote au malipo ya aina yoyote. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtoaji wa riziki kwa viumbe vyake vyote, na yeye Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye nguvu aliye madhubuti. Ametuumba akatuleta katika huu ulimwengu akatutengenezea mazingira mazuri, akatupangia kila mmoja na riziki yake, akahitajia kutoka kwetu jitihada kubwa katika ibada na kuweka muda maalum kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndio lengo kubwa ambalo wanadamu wengi wanakafirika nalo na wamesahau kwamba kwa nini wamekuja katika Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu na majini akayasimamia maisha yao na amewaahidi kuwarejesha kwake na kila mmoja atakwenda kumlipa kwa yale aliyoyafanya katika dunia Allah subhanahu wa ta'ala anasema hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un Hivi mnadhani tumekuumbeni kwa mchezo? Mmeumbwa bure bure? Manake mje hapa duniani mshughulike na mambo yenu, mshughulike na mipango yenu, na msahau kutokujua kwa nini mmeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia, na kwamba nyie hamkurejeshwa kwa Allah. Jambo haliko hivyo, mtarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtakwenda kulipwa yale mliyoyafanya katika ulimwengu ikawa mwanadamu ni wajibu wake kuhakikisha anadumu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na ibada za Allah ziko namna nyingi Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea nidhamu na utaratibu na ametutaka sisi tusimamie nidhamu hizo na tuishi katika utaratibu huo kama rawa al-Imam Tirmidhi من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما لبقى الإمام الترمذي katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم amesema قال الله تعالى amesema Allah tabarak wa taala yabna adam ewe mwanadamu tafaragh liibadati jitenge kwa ajili ya kuniabudu pata faragha kwa ajili ya ibada zangu weka muda wako katika shughuli zako kwa ajili ya ibada yangu amla sadraka ghina nitakijaza kifua chako utajiri katika vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala amemwahidi mja pale atakapotenga muda wake kwa ajili ya ibada akazipanga shughuli zake na akauacha muda wa kumwabudu Mola wake akaupwekesha muda huo na ibada Allah tabaraka wa taala amemwahidi kumpa ghina katika nafsi yake utajiri kutosheka na kukinaika na kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema subhanahu wa ta'ala wa asudda faqrak na nitakuzuilia umaskini wako ukijipokesha na ibada ukautenga muda wako kwa ajili ya kumwabudu Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala atakuzuku ghina katika nafsi yako utajiri na kutosheka katika nafsi yako alafu Allah tabarak wa taala atauzuia umaskini usikushughulishe kisha akasema Allah tabaraka wa taala wa in lam taf'al na kama hautofanya hivyo utajali shughuli zako utajali kazi zako utayajali mambo yako na hautakuwa na muda na ibada zangu fala yadaika shughula mikono yako nitaijaza majukumu mikono yako nitaijaza kazi shughuli zitakuwa nyingi wala msuka fakra na sitouzuia umaskini usikushughulisha hii itakuwa ni hatari kwa mwanadamu na ni balaa kwa mwanadamu na ni shari katika maisha yake bali ni dalili ya kupata hasara duniani na akhera alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها المسلمون عباد الله enyi waislamu waja wa Allah malengo ya sisi wanadamu kuletwa hapa duniani na majini wakaletwa hapa duniani lengo ni kuja kufanya ibada lengo ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kutekeleza malengo haya ukajua kwamba huu ni muda wangu kwa ibada kuna ibada za fardhu ni muda wako wa swala ukafunga kazi zako ukaenda kwenye swala ni muda wako wa darsa kwa sababu pia kutafuta ilmu ni ibada ukasimamisha kazi zako ukaingia darasani kila jambo lako la ibada unajua jambo hili ni ibada ukaliwekea muda wake na ukalifanya kwa utaratibu wake Allah anataka hivyo kutoka kwako umeshaweka ratiba yako saa mbili mpaka saa tatu kwa duka saa nne mpaka saa tano utafanya hivi basi weka na muda wako wa ibada kuanzia time fulani mpaka time fulani utaingia darasani hiyo ni ibada kuanzia muda fulani nataka nitenge muda wangu huu ni wa faragha baina ya mimi na Mola wangu nimtake msamaha kwa matendo yangu niliyoyafanya nirejee kwa mula wangu na nitoe shida zangu kwa Allah tenga muda wako kwa ajili ya ibada zako tafarragh liibadati panga muda wako kwa ajili ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala faida zinazopatikana ni nyingi katika hii hadithi Allah ametaja faida mbili ya kwanza ametaja amla sadraka ghina nitajaza kifua chako utajiri ina kutosheka katika nafsi unaweza kuwa na mali nyingi lakini moyo haujatosheka hata kidogo cha mfanyakazi wako ukakitamani na leo tunayashuhudia maisha haya kwa baadhi ya watu wamewaajiri watu na wanawadhulumu watu, na wao ndio wenye kuwalipa wale watu, na wanachowalipa ni kidogo, lakini pia wanawadhulumu kwa sababu nafsi zao hazina ghina, hazina kutosheka. Sasa Allah atakujalia ghina, kutosheka katika nafsi, ukipata mia tano alhamdulillah, nafsi yako inafurahi na inatosheka. Ukipata elfu kumi alhamdulillah, nafsi yako inaridhika. Allah atajaza kifua chako utajiri na watu wanahangaika kutafuta utajiri wakawaua watoto wao mama zao ndugu zao wakafanya matukio makubwa kwa sababu ya kutafuta utajiri wewe utapewa utajiri huo kwa kutenga muda wako kwenye ibada za Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakupa fina nafsi kutosheka katika nafsi yako utajiri utakuwa si tajiri wa mali utakuwa tajiri wa nafsi na hata ukiwa na mali pia mali yako haitakushughulisha kuna watu ni matajiri na mali zao zimewashughulisha hawalali na wala hawana utulivu tenga muda wako kwenye ibada na hii ni faida muhimu sana inayomfanya mwanadamu aishi vizuri na aishi kwa furaha lakini pia jambo la pili Allah akasema wa asudda faqrak nitauzuia umaskini wako utakuwa maskini huna kitu lakini haikushughulishi hauna kitu lakini haikushughulishi hauwazi wala sio jambo linaumiza kichwa chako umaskini wako Allah atakuletea maradhi kwenye familia yako yanayoendana na kipato chako maradhi ya watoto hayatakuumiza kitu maradhi ya mke hayatakuumiza kitu maradhi ya baba maradhi ya mama hayatakuumiza kitu matatizo mbalimbali ya dunia Allah atayazuia yatakuja na kasi alafu yatayazuia yeye yasikushughulishe wewe kwa sababu umeutenga muda wako kwa ajili ya ibada ni jambo walilifanya wema wetu waliotangulia wakaishi maisha mazuri mno wakaishi maisha ya furaha kama wakati wa mtume ilikuwa mtu anaweza kuchinja mbuzi akachukua mboga akapeleka kwa jirani yake alafu jirani yake naye akaichukua akampelekea jirani yake wewe unafikiri huyu utajiri wa namna gani mboga ya leo mimi ninayo pelekee fulani inaenda kwa fulani na fulani mimi ninayo pelekee fulani na fulani pelekee fulani inazunguka leo itazunguka wapi aliyenacho pia anaendelea kudhibiti sitoki kwenda kwa mwingine kwa sababu ghina nafsi hakuna wewe utaipata katika nafsi yako na hautakuwa na tamaa na kitu cha mtu yoyote utaishi maisha mazuri na watu watakupenda kwa sababu watu hawapendi kufuatiliwa kwenye mambo yao hizi hadithi dunia Allah ipuuza dunia Allah atakupenda wazhad fima inda nnas na vipuuze walivyo navyo watu usijali mali za watu usishughulishwe na mambo ya watu usishughulishwe na neema za watu watu watakupenda kwa sababu huwafuatilii katika maisha yao huwafuatilii katika mambo yao haya kwako yatakuwa ni mepesi utakapoutenga muda wako kwa ajili ya ibada kama hautofanya hivi yatakupata mawili yatakupata mawili la kwanza Allah tabaraka wa taala amesema mala yadaika shukr utakupa kazi nyingi za kulima utataka wewe na biashara utataka wewe na mnadani utataka uende wewe kila jambo usimamie wewe na kila jambo humwamini mtu yoyote hata mke wako humwamini unahisi atakuibia tu mtoto wako humwamini unahisi atakuibia tu wewe unakwenda mbio mpaka unakonda na wewe una mali sasa shughuli zitakuwa nyingi alafu unachotafuta ni utajiri na utajiri hupati alafu kingine Allah anasema walam asukta farqa sintauzuia umaskini wako sintakuzuilia umaskini usikuchukulishe umaskini utakupeleka hiyo kutoka kwa mtoto utakuja kwa mke kutoka kwa mke utakuja kwako kutoka kwako utakwenda kwa wafanyakazi kutoka kwa wafanyakazi utakwenda TRA kutoka TRA utakwenda polisi wewe utashughulishwa kila siku na kila jambo kwako utaliona ni zito, sababu Allah ameshakwamua atakushughulisha. Kwa umaskini unauogopa, na umaskini uko mbele ya macho yako. Utadhulumu watu, utaiba vya watu, utachukua haki za watu, utagombana na watu, na utakuwa na sifa mbaya kwenye jamii, kwa sababu unaogopa umaskini. Hautakuwa na muda wa darsa, hauna muda wa adhkari, hauna muda wa ibada, hauna muda wa kufanya chochote. Ingia msikitini ni rakaa ya pili na utatoka rakaa ya nne baada ya salamu huna muda hata kusema subhanallah kwa sababu Allah ametaka kushughulisha umekataa kutenga muda kwa ajili ya ibada fala takurrannakum alhayat yasi wadanganyeni kisheria wala yaghurrannakum billahi algharur wala asikudanganyeni shaitani mkadanganyika na hii dunia na haya maisha dunia gharara dunia inadanganya dunia inadanganya adunia daru liman la dara la dunia ni nyumba ya mtu asiyekuwa na nyumba wala hayajma'u man la aqla la anashughulika kukusanya asiyekuwa na busara asiyekuwa na akili kwa sababu hakuna aliyekusanya akafanikiwa hakuna aliyekusanya akaondoka nacho tengeneza tengeneze ibada zako utumie vizuri upi wako weka mafungamano mazuri baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وصلى الله وسلم